D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Loftballon fir d'Welt, international Spezialitéiten an ënner Rou. Dat ass dat zwieleft grousst Summerfest am Bahá'í Haus vun der Andacht zu Hofheim, Langenhain bei Däitschland. Dëse Sonndeg, 24 Juni, invitéiert déi däitsch Bahá'í Gemeng zu hirem Summerfest. Tëschent 11 Auer moies a 6 Auer owes gëtt op de Wise ronderëm den europäesche Bahá'í Haus vun der Andacht Fir Kanner an Erwuessener en ofwiesslungsräichen a multikulturelle Programm gebueden. Ganz nei ass dëst Joer de Loftballon-Concours. All Loftballon kritt eng Postkaart mat op de Wee an dat mat der Méiglechkeet, zréckzeschreiwen. D'Organisateure si scho ganz gespaant, wéi wäit se da fléie wäerten. Um hallwer fënnef ginn d'Ballonen un d'Kanner verdeelt, déi se da kënne fléie loossen. Et gi méi wéi 2.500 Leit aus ganz Europa erwaart. Doranner sinn scho 54 Bahá'í an hir Frënn aus Frankräich ugemellt. Normalerweis trëfft een och e ganze Koup Lëtzebuerger, déi de Wee dohinner fannen. Et ass viru Frankfurt, wat mam Auto net méi wäit wéi zwouenenghallef Stonnen ass. De Büneprogramm ass ganz verschidden. Wéi d'lescht Joer ass déi beléiften amerikanesch Bluesgrass Sound Band Grass Unlimited derbäi. Awer och jonk Kënschtler presentéiere sech, do gëtt eng Rap Grupp an d'Accordeon Orchester vun de Fortissimo vun der Fortissimo Schoul fir Musik a Konscht. E bësse Rou mat all dësen Aktivitéite fënnt de Visiteur am Europäeschen Haus vun der Andacht zweemol deen Dag, eng Kéier vun hallwer dräi un an eng Kéier um véier. Am Gebai, wou vill Luucht derduerch geet a vun deenen et weltwäit de Moment siwe Stéck gëtt, ginn d'Texter aus den hellige Schrëfte vun de grousse Relioune gelies an d'Bahá'í Chorall Stimmen Bahá'es sangen. Si waren iwwriens kierzlech bei eis am Land, eng Kéier zu Beggen am Centre Culturel an zu Schëtter an der Kierch. Hinnen alleguerten op dëser Plaz meng Glëckwënsch, si hunn de siwwenzéngte Mee zu Lëtzebuerg nämlech den éischten europäesche Präis mat Distinctioun kritt. D'Haiser vun der Andacht gläiche sech an hirer Bauform. Si sinn op fir all Mënsch, dee Rou oder Meditatioun sicht oder sech am Gebiet Gott zoudréine wëll. Bei den Andachten ass jidderee wëllkomm, egal wat seng Iwwerzeegung ass an et ginn Texter aus de grousse Relioune virgedroen. Wann Dir Iech ugesprach fillt a vläicht wëllt matfueren, da mellt Iech elo bei mir a mir kucken, ob mer nach Plaz hunn. Schliisslech fir all déi, déi hiert Liewe gelooss hunn, en Text aus de Bahá'í Schrëften, deen eis Hoffnung bréngt. Wann de Kierper eng Ännerung iwwer sech ergoe léisst, ass de Geescht net onbedéngt dovu betraff. Wann Dir e Stéck Glas briecht, an deem d'Sonn sech refletéiert, ass d'Glas futti, awer d'Sonn blénkt ëmmer nach virun. Wann de Käfeg, an deem e Vugel Ass futti gemaach gëtt, geschitt dem Vigelchen näischt. Dee selwechte Raisonnement trëfft zou fir de Geescht vum Mënsch. Och wann den Doud säi Kierper futti mécht, huet hie guer keng Muecht iwwer säi Geescht. Deen ass éiweg, geet net futti an ass zu gläicher Zäit Ouni Ufank an ouni Enn. Léif Radio Ara Nolauschterer, Iech alleguerten e wonnerschéine Weekend. Bis d'nächst Woch, Äre Jean-Marie.